القسم السابع يدنجي قسم الطير بالطير يصاد كش كش لا أفضنر النظافة من الإيمان تمزلك إيمان داندر كل شيء بالأمل إلى الرزق بالعمل هر شيء تمني إلدر رزق إساء تشالش مقلدر شاهد البغض اللحظو nefretin şahidi bakıştır. Kullu şatin tunatu bir ricliha. Her koyun kendi bacağından asılır. Kullu dikin ala mezbeletihi sayyah. Her horoz kendi çöplüğünden öter. Kullun yahsudu ma zara ve yucza bima sana. Herkes ektiğini biçer ve yaptığının karşılığını alır.'' La yucma'u seyfen fi gimdin vahid. Bir kında iki kılıç olmaz. Men lem yerkebil ehval lem yenenil amal. Tehlikeleri göze almayan isteklerine kavuşamaz. Men hatabel hasna lem yugliha el mehar. Güzeli isteyen çok mihri fazla bulmaz.'' البعيد عن العين بعيد عن القلب gözden ırak olan gönülden de ırak olur طوله طول النخلة طوله طول النخلة وعقله عقله السخلة طوله طول النخلة وعقله عقل السخلة بيؤز أكل كسه المهزوم اذا ابتسم افقد المنتصر لذه الفوز مالوب gülümserse galip kazanç lezzetini kaybeder من يطارد عصفورين يفقدهما معا دميتا pirince giderken evdeki bulgurdan olmak اذا طعنت من الخلف فاعلم انك في المقدمه sırtından bıçaklanırsan bil ki sen öndesin. Şairuna ve la kamha gayrina. Arpamız elin buğdayından iyidir. Men haşiye zi'be a'adde kelben. Kurttan korkan köpek besler. İza aglaqa Allahu baban yeftahu elfe bab. Allah bir kapıyı kapatırsa bin kapı açar minel kalbi ilel kalbi sebil. Kalpten kalbe yol vardır. El hallu bila semen ehla minel asel. Bedava sirke baldan tatlıdır. Kullu hacerin fi mevki'ihi thakil. Her taş yerinde ağırdır. Men ittekele ala zadi gayrih, tâle cu'uh. Başkasının ağzına güvenen aç kalır.'' El-abdu fit tefkir ve rabbu fit tedbir. Kul tedbir alır, Allah takdir eder. Te'vi ziyabu ala men la kilabe leh. Köpeği olmayanı kurt kovalar. Men yehşel belele la yastadu semek. Islanmaktan korkan balık tutamaz.'' fi ba'dil kulubi uyun. Bazı gönüllerin gözleri vardır. Görürler, bilirler. La yemna'u hazarun min kadar. Tedbir takdiri bozmaz. Zulle men la seyfeleh. Kılıcı olmayanın sırtı yere gelir. İnneke tadribu fi hadidin barid. Sen havanda su dövüyorsun. El-vikayetu hayrun minel ilac. Tedbir ilaçtan daha hayırlıdır. Men hafara li ahihi hufraten vaka'a fiha. Kardeşine kuyu kazan, içine kendi düşer. Men tedakhale fîmâ la ya'nih, laqiye mâ la yurdih. Kendisini ilgilendirmeyen işe karışan kimse, razı olmadığı şeylerle karşılaşır. Es-sıhhatu tacun ala ruusil asihha. Sağlık en değerli baş tacıdır. Himemur rical takla'ul cibal. Gayret ve irade erlerinin himmeti dağları yerinden söker. El hubbu a'ma. Aşkın gözü kördür.